ու իրականություն։ Վարսիկ Հարությունյանն է օգնելու օրենքները կիրառել Արորիայում։ Բարե բարեկամներ։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի այս թողարկմանը կանդրադառնանք արդարադատության միջազգային դատարանի հրապարակած որոշմանը։ Ըստ Հագայի դատարանի որոշման Ադրբեջանը պարտավորվում է ապահովել Լաչինի միջանցքում անխափան տեղաշարժը։ Ինչպես է գնահատում արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին ղեկավար Արա Վարդանյանը։ Պարոն Վարդանյան, բարև ձեզ, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես Արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակեց Լաչինի Միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ ժամանակավոր միջոց կիրառելու պահանջի մասին որոշումը։ Ինչպես եք դուք գնահատում այդ որոշումը։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն հրավերի համար ձեր ծրագրին մասնակցելու եւ օգտվելով առիթից ուզում եմ հարգանքս փոխանցեմ մեր Արցախում, Արցախի հանրապետությունում, ազատ եւ անկախ Արցախի հանրապետությունում բնակող բոլոր հայրենակիցներին ուժ եւ երանդ մաղթել եւ կասկած չունենալ, որ այս պայքարը միևնույնն է ավարտվելու է մեր հաղթանակով, ինչպես դա արդեն դեռ ունեցել եք անգամ 90-ականներին։ Վերադառնելով ձեր հարցին, տեսեք, նախ եւ առաջ պետք է բոլորը գիտակցեն, թե ինչու է փակ ի վերջո Բերձորի միջանցքը, ինչ է դեր ունեցել։ Իսկ դեր ունեցել հետեւյալը՝ Հայաստանի իշխանությունը ցավոք սրտի շատ ավելի շատ ընդհատվելով թուրք-ադրբեջանական տանդեմին տարբեր միջազգային հարթակներում ընդունել են որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Սա այլևս գաղտնիք չէ, սա բացահայտ է, սա տարբեր ելույթներում է հիշատակվել, այսինքն այնպես չէ, որ մենք բացահայտում ենք անում սա ասելով։ Եվ սա լսելով եւ սա հաշվի առնելով ադրբեջանական կողմը իհարկե պետք է լինի սադրանքի եւ այդ սադրանքներից ձևերից մեկը դա հենց Բերձորի միջանցքի արգելափակումն է, որի շնորհիվ իրանք ցանկանում էին ոչ միայն Արցախի բնակչությանը տարբեր որոշակի դժվարություններ պատճառային, այլ նաև ստիպեին Հայաստանի իշխանություններին ամբողջությամբ կատարել նոյեմբերի 9-ով ստանձնած պարտավորությունները։ Գաղտնիք չէ, որ այդ պարտավորություններից մեկը Հայաստանով դեպի Նախիջևան, Ադրբեջանը Նախիջևանի կապող ճանապարհն է եւ սա էլ հա սևով սպիտակի վրա գրված է, որ պետք է կառուցվի նոր ճանապարհ, անխոչնդոտ ճանապարհ, որի վերահսկողությունը կտրվի Ռուսաստանի դաշնության հատուկ ծառայությանը եւ բոլորս էլ ականած ներկայացրեցինք նրա, որ ավելի պատերազմից հետո այդ կոնկրետ կետի իրականացման ուղղությամբ որևէ աշխատանք Հայաստանը չի տալիս։ Այսինքն կարելի ասել, խուսափում է այդ կետի իրականացումից, ինչպես եւ Ադրբեջանը իր հերթին խուսափում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով իր կողմից ստանձած պարտավորություններից, մասնավորապես օրինակի համար գերիների հանձնումը Հայաստանի ու Արցախին եւ տարբեր այլ բաներ։ Այսինքն իմ մոտ ստեղծում է տպավորություն, որ ցավով եմ դանշում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները ձեր ձեռքի տված իրականում դիժեցնում են նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Տեսեք, եթե մենք դիտարկենք այս փաստաթուղթը, այն ոչ միայն Հայաստանի եւ Արցախի համար վատ փաստաթուղթ է, այլ նաեւ Ադրբեջանի, որովհետեւ իրենց նպատակներ լուծել ամբողջությամբ իրենց պատկերացումներով Արցախի հարցը, բայց Ռուսաստանի միջնորդությամբ իրենք չկարողացան հասնել դրան։ Եվ ակնհայտ է, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որում նաև նշված է Լեռնային Ղարաբաղ հաշկացողությունը, իրեն ձեռք չի տալի։ Ձեռք չի տալի նաև Հայաստանի իշխանություններին, քանի որ ինչպես նշեցի, իրենք ցավոք սրտի ավելի շատ շարժում են ոչ թե հայկական շահի սկզբունքով, այլ իշխանությանը մնալու սկզբունքով իրենց մոտ ստեղծված է տպավորություն, որ իշխանության մնալու միակ տարբերակը դա Արցախը հանձնելն է։ Դրա համար մեր Արցախի բնությունը պետք է շատ լավ գիտակցի, որ ցավոք սրտի իրենք պատանդ են մնացել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից իրականացված սադրանքի։ Հիմա Այս ամբողջ կոնտեքստում Հագայի դատարանի որոշումը իհարկե լավ բան է, բայց ես շատ չեմ ողջունվում այդ որոշումից, որովհետև երբ որ գնում եմ 100 տարի հետ, ես վեր հիշում եմ 1918-ից 20 ընկած ժամանակակցի մեր պատմությունը, ես վեր հիշում որ հայ ժողովրդին շատ կնեք բարի համար կտում էին Կարսի պայմանագրով որը բավականին լավն էր, մեզ բոլորին հույս է նշնչում, որ հեսա լավ կլինի, հա Ամերիկայի ժամանակ նախագահ Ուիլսոնը, բայց ինչ ստացանք մենք արդյունքում, արդյունքում մենք ստացանք խայտարակ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Դրա համար ես կարող եմ դիտարկել Հագայի որոշումը առաջին հերթին որպես քաղաքական ռեվերանս ի հանդեպ Նիկոլի իշխանության, որտեղ Եվրոպան դեղետ է, Բայց ես սպասում եմ իրական քայլերին, որովհետև ի վերջո Հագայի դատարանը հա ՄԱԿ-ի ներքո գործողակի դատարանի հիմնադիրները երկներ են, որոնք կարող են շատ կոնկրետ սանկցիաներ կիրառել Ադրբեջանի հանդեպ։ Մենք մի վարքյան չենք կասկածում, չէ՞ որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ Եվրոպական միության թե որպես ընդհանուր միություն, թե առանձին երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, որը կարծես թե շատ ակտիվ է Բերձորի Միջանսկի, հա, բացման հետ կապված աշխատանքներում, բայց մենք տեսնում ենք, որ որևէ երկիր չի դիմում սանկցիաների կիրառմանը։ Սա է մոտ կասկած է հարուցում։ Արդյոք այս որոշումը կազդի Բերձորի միջանցքի բացման վրա, դժվարանում եմ ասեմ, եկեք նաև մի բան հասկանանք, որ Ալիևի համարել բավականին դժվար է եւ բավականին բարդ է այդ միջանցքը անընդհատ փակվել, որտեղ այդ մարդկանց մի վարձատրես, այդ մարդկանց մի պայես, այդ մարդիկ հոգնում են եւ իր համարել, հա, որոշ չափով ինչ որ մի բան է պետք ցույց տալ որպես հաղթանակ, որ ինքը բացի այդ միջանցքը։ Հիմա այս կոնտեքստում մենք կարող ենք չզարմանալ, որ եթե վաղ Ալիևը հայտարարի, որ տեսեք Արցախի պետնախարին գործից հանել են մեր պանջը, դա կատարված է, մենք միջանցքը բացում ենք։ Բայց ես դրանից անկեղծ եմ ասում, չէի նեղվի, եթե դա է գինը միջանցքը բացելու, թող բացեք, որտեվ պետք է քաղաքագիտորեն էլի ամեն ինչին մոտենալ։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ այս իրավիճակում Արցախի անկախության բանալին ֆիզիկապես գտնվում է Հայաստանի իշխանության ձեռքերում եւ Արցախի հայության ձեռքերում։ Ոչ մի այլ անձ, լինի դա դե Արցախի նախագահ, Արցախի պետնախարարը, թե դե Արցախի ցանկացած նախարար, չի կարող դրական լավ ինչ որ ազդեցություն ունենալ process-ի վրա։ Process-ի վրա ազդեցություն է ունեցել Արցախի մեր հայության հանրահավաքները, մարտաշատ, որոնք դուք կազմակերպել եք 2-3 անգամ, որ մենք ամբողջ աշխարհին ցույց ենք տվել, որ այդ փոքր հողում բնակվող մեր հայրենակիցները իրենց որոշումը շատ շուտ անից կատարել են։ Այո։ Պատրաստ չեն ենթարկվել որևէ ուժի։ Այսինքն այս առումով մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ ամբողջ աշխարհը շատ լավ գիտակցում է, որ Արցախում բնակվող հայությունը պատրաստ է մինչև վերջի կաթիլ արուն կանել իր հողը։ Եվ սա հանդեպ կանելու է անկախ նրանից ով է Արցախի նախագահը կամ պետնախարարը։ Մի այլ հարց է, որ մենք թերանում ենք որպես Հայաստանում ապրող հայեր, թերանում ենք, որ չենք կարողանում իզորու չենք փոխել Հայաստանի իշխանությունը, որի բոլոր քայլերը իրոք ուղված են թե Արցախի դեմ, թե Հայաստանի դեմ։ Ես ես ասեմ միայն Արցախի չէ վտանգ, դա վտանգի դակ է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ դրա լավ ապացույցն է սեպտեմբերին տեղի ունեցած ռազմական ագրեսիան Ադրբեջանի կողմից։ Ես բազմիցս նշել եմ, որ ցավոք սրտի Հայաստանի իշխանությունը այսօր էլ տանում է մեզ պարտվողական պատերազմի եւ բոլոր քայլերը դրան են ուղղված։ Ես կասկած չունեմ, որ Հայաստանի վարչապետը ոչ մի բան չի ստորագրելու, քանի որ ստորագրելու դեպքում վախում է կորցնել իշխանություն։ Դրա համար ինքը փորձելու է կրկին էսկալացիայի տանել իրավիճակը Ադրբեջանը կամ Թուրքիան հարձակվեն Հայաստանի վրա, նոր արդյունքում ինչ որ բան ստորագրվի, որ ինքը ասի այդ դեպքում բանակ չունենք, իր գործելավոճը մեր համար արդեն շատ հասկանալի է Բայց այս առումով բոլորս պետք է միայն հիմք ընդունենք պարս արցախցու կամքի։ Պարս արցախցին արդեն մի քանի անգամ ցուցադրել է իր որոշումը, որ ինքը մնալու հողում։ Ավելի, երբ որ բացի Բերձորի միջանցքը, ես անձնապես կասկած չունեմ, բայց նաև օգտվելով արդից փոչով դիմում եմ Արցախում բնակվող մեր բոլոր բարեկամներին, որ ոչ մեկի մտքով անգամ չանցնի Արցախը լքել։ Որովհետև դա կլինի ոնց ասեմ, դավաճանություն ի հանդեպ քո հայրենիքի մենք չենք կարող դավաճանել։ Մենք պետք է միջև վերջ պայքարենք եւ պատմությունը ցույց է տալի, որ եթե դու արդար ես, եթե քո պայքարը արդար է, ապա դու միանշանակ հաղթանակ ես ունենալ։ Այո, այո։ Պարոն Վարդանյան, անդրադառնանք Հայաստանի իշխանությունների արձագանքին մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը չափազանց կարևոր է համարել արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, իսկ արտգործնախարարությունը կոչ է անում գործուն քայլեր ձեռնարկել ապահովելու Ադրբեջանի կողմից արդարադատության միջազգային դատարանի որոշման անհապաղ իրականացմանը։ Բաքուն էլ իր հերթին հայտարարում է, որ արդեն կատարել է դատարանի որոշումը։ Ինչպես կընթանան զարգացումները։ Տեսեք, կրկին ավելի շատ ենթադրության մակարդակում կարող ենք ասել, ինչ թվում է մոտակա ժամանակը Ադրբեջանը միևնույն է բացելու է ճանապարհը։ Ինչքան ժամանակով կբացի, դա դժվար է ասել։ Չեմ կարող 100%-ով ասել սելոտ բացի բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը որ ինք արդեն կոպիտ ասած հասկացել են որ հագայի որոշման վրա այդքան էլ բան չեն անում չեն հիմնվում հիմնվում ընդհանրապես չեն էլ ընդունում իրենք երևի դա ճանապարհը կբացեն միգուցե 2-3 շաբաթ անց որpիսի նայեցնան որ այդ հագայի որոշումը իրենց համար որևէ կապ չուներ Սա մեկ։ Երկրորդը Հայաստանի իշխանության ցանկացած հայտարարություն, ցանկացած քայլ ցավոք սրտի կրկին ցավով եմ ցածում, առ ոչինչ է, քանի որ սա նշանությունն է, որը հանրային դեպքում ընդունում է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Չնայած իշխանության կողմից ցանկացած քայլի օգուտ Արցախի իրականում ի վնաս է աշխատելու որտեղ բոլոր հարթակներում իրենց դեմ են տալու հենց իրենց ճառերը, հենց իրենց ելույթները, որոնցում իրանք ակնհայտորեն ճանաչում են Արցախը Ադրբեջանի մաս։ Դրա համար ես Հայաստանի իշխանությունների շատ բան չէի սպասի, նաև կասեի, որ Արցախի իշխանությունն է պետք է մի քիչ ավելի կտրուկ իրեն բայ Հայաստանի իշխանության հետ կապերի առումով ես իհարկե հասկանում եմ, որ կա փողի եւ գումարների Հայաստանից այլ եկող գումարների ոսկի խնդիր եւ միգուցե Արցախի իշխանությունը որոշ չափով դժվարանում է ավելի պինդ հա կեցվածք ընդունել Հայաստանի հետ հարաբերություններով վախենալով որ Հայաստանը կարող է կտրի գումարները որոնք գալիս են այստեղից բայց ես այդ վախը չի ունենա պետք է մի քիչ ավելի ակնհայտ խոսալ պետք է ժողովրդի հետ ավելի բաց լինել պետք է մարդկանց բացատրել որ ցավոք սրտի հայ ժողովուրդը սխալվել է իշխանությանը դերել մի խումբ մարդկանց, որոնց բոլոր քայլերը ուղղված են Հայաստան եւ Արցախը կազմակերպելու եւ տեսնամուն ազդելու։ Դրա համար կրկին գիտեք անընդհատ պետք է ասեմ, դրա համար ամենակարևորը դա հասարակ մարդիկ են։ Մարդիկ, որոնք այսօր Արցախում ունենալով խնդիրներ, մեկ է տրամադրությունը բարձր են պահում եւ ասում են որ միջև վերջ են մնալու են մեր ողում։ Մի սпасեք հայաստան իշխանությունից որևէ բան, ավելի ավելի շատ Արցախում սпасելիքներ կարելի ունենալ Ռուսաստանի դաշնությունից, քան Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունից։ Ընդ որում ես նկատում եմ տարբեր մարտիկ Արցախում անընդհատ փորձում են սեփ խրել Արցախի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի դաշնության միջև, նաեւ խաղապաների մասին են բավականին պատմաներ խոսում։ Օգտվելով այս առիթից բոլորին խնդրում եւ կոչ եմ անում՝ մի արեք ինձ։ Այսօր Արցախի անվտանգության միակ երաշխավորը ռազմական առումով Ռուսաստանն է։ Մի բաց ես ինքներդ հարցրեք, լավ, եթե խաղապանները չլինեին քանի րոպե կտևեր մինչև Ադրբեջանի նոր հարցակումը։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ չեն հարցակվում, քանի որ կա Ռուսաստանի գործոնը։ Եվ այդ առումով գոլ լինեն, գող չլինեն, կարող են խաղապաները ավելի շատ տանել, միգուցե կարող են, բայց հենց խաղապաների շնորհիվ է, հենց Ռուսաստանի դաշնության քաղաքական դիրքորոշման շնորհիվ է, որ այսօր մենք ունենք կայուն խաղաղություն, որ այսօր կա եւ դա անվիճելի է։ Այդ առումով պետք է միշտ շարունակել Ռուսաստանի դաշնության հետ ավելացնել հնարավոր դիվանագիտական ռազմական կապերը եւ փորձել Ռուսաստանի դաշնության նաեւ միջոցով անընդհատ բարձրացնել Արցախի անկախության հարցը եւ անկախության ճանաչման հարցը։ Շատ շնորհակալ ենք պարոն Վարդանյան հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ մաղթում ենք հաջողություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Thank you.